աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, սիրելի արինակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրերին հետաքրքիր զարգացումներ տեղ ունեցան եւ դեռ սպասվում են նոր զարգացումներ։ Սկսենք անմիջապես մեզ վերաբերող հարցերից։ Նու ամենակարևորը կարելի է համարել այն, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում կքննարկվի Արցախում ստեղծված իրավիճակը եւ Ադրբեջանի կողմից շարունակվող մեր երկրի պաշարումն ու շրջափակումը կարևոր քայլ է տեսնենք սա չի նշանակում որ մենք բացառապես պետք է կենտրոնանանք հենց այդ նիստի վրա անվտանգության խորհրդի սա չի նշանակում որ անվտանգության խորհուրդը մակի կընդունի համապատասխան բանաձև չի բացառում որ որոշ երկրներ վետո դնեն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ճնշման կամ այլ շահերից ելնելով, բայց այնուամենայնիվ պետքական քայլ է։ Տեսնենք ինչով այս ամենը կվերջանա։ Ճիշտ է, եթե վետո դնեն որոշ երկրներ, դա ել ավելի է բարդացնելու իրավիճակը։ Եթե նույնիսկ անվտանգության խորհուրդը ընդունի որևէ բանաձև, չի բացառում, որ Ադրբեջանը դա ուղակի որևէ բանի տեղ չի դնի։ Տեսնենք, ընդհանուր առմամբ շատ կարևոր է տանել անվտանգության խորհրդի հարթակ այս հարցը եւ հետամուտ լինել, որբիսի իսկապես պարտադրող ուժ ունեցող ուրեմն համապատասխան փաստաթուղթ ընդունվի։ Տեսնենք։ Ադրբեջանը ակտիվորեն սատարում է Ուկրաինային։ Ադրբեջանական պետությունը մի մեծ փաթեթ է հումանիտար մարդասիրական օգնության եւ ըստ երևույթի ոչ միայն մարդասիրական ուղարկում Ուկրաինա։ Այդ թվում նաեւ ֆինանսական աջակցություն։ Նախագահ Զելենսկին Ուկրաինայի հատուկ շնորհակալություն է հայտնել Իլհամ Ալիևին, նշելով, որ այդ օգնությունը շատ կարևոր է։ Իմիջիալոց օգնության մեջ մտնում է նաև ականազերծման ռոբոտ մեքենա թուրքական արտադրության Մեմատ կոչված։ Ադրբեջանական եւ թուրքական կողմը այն արդեն իսկ փորձարկել են Արցախի հանրապետության օկուպացված տարածքներում։ Եվ հետաքրքիր է, երբ որ այդ փաթեթը օգնության հայտարարվեց, դա արվեց Ադրբեջանի դեսպանի կողմից Ուկրաինայում Սեյմուր Մարդալիևին, որը հանդիպելով Ուկրաինայի տարբեր պաշտոնյաների հետ հայտնել է, որ ադրբեջանական պետությունը լրիվությամբ կանգնած է ուկրաինական պետության կողքին, որ ամեն ինչ անելու է, որպիսի օգնի Ուկրաինային ռուսական ներխուժման դեմ, այդպես էլ ասում է, եւ ավելին նա հայտարել է, որ Ադրբեջանը հիացած է ուկրաինական ժողովրդի պայքարով ռուսական ագրեսիայի դեմ։ Այս սա է իսկական քաղաքականությունը։ Այս սա պետք է հաշվի առնեն նաև Մոսկվայում։ Սա է ռեալ քաղաքականությունը։ Տեսնում եք ինչպիսի քայլեր է ձեռնարկում Ադրբեջանը, բայց իսկ սկզբունքայնության շնորհիվ կարողանում է նաև հարվածելով Ռուսաստանին իր դիրքերը պինդ եւ ամուր պահի։ Մենք էլ շատ բան ունենք իրենցից սովորելու եւ նույնպես մեր սկզբունքայնությամբ կարող ենք շատ բանի հասնել։ Իմիջիալոց Արցախը որևէ մեկի հետ իրավունք չունի գլուխը կախ շփվելու, որտեղ մենք վաստակել ենք այդ իրավունքը բոլորի հետ առնվազն մեր գլուխները բարձր պահելով խոսենք։ Իրանում տեղի ունեցավ ահաբեկչական գործողություն։ Շախ Չերախ մսկիթում, Շիրազ քաղաքում։ Եվ կան սպանվածներ դժբախտաբար այդ ահաբեկչական գործողությունը եւ պատասխանատվությունը այդ գործողության համար իր վրա վերցրեց իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմավորումը։ Իմիջալյուց Իրանի հետախուզությունը հայտնեց, որ բոլոր ահաբեկիչները արտասահմանցիներ էին, այդ թվում Ադրբեջանից, Տաջիկիստանից եւ Ავղանստանից։ Շատ հետաքրքիր է։ Բնական է ահաբեկիչներից կան սպանվածներ, կան նաեւ մարդիկ, ում մահապատժի են ենթարկել ամիջապես։ են Բայց սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Իրանը նույնպես թիրախում է ահաբեկչական կազմակերպությունների կողմից։ Իմիջալյուս նույն իսլամական պետությանը ժամանակին սատարում էր նաեւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը իհարկե։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է։ Ուկրաինական հակառակվածը որևէ շոշափելի արդյունքի չի բերել, ավելին Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատարը հայտարարեց, որ ըստ երևույթի ռուսական կողմը պատրաստվում է Կիևի վրա լայնածավալ հակահարձակում իրականացնել։ Սերգեյ Նաևը, այդ հրամանատարը հայտնեց, որ ուկրաինական կողմը ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդ ուղությունում ինչ որ կերպ ուժեղացնի իր դիրքերը։ Ընդհանրապես հակահարված ռուսական սպասելի էր, ըստ երևույթին նրանք փորձում են լրիվ ջախջախել ուկրաինական հակահարվածը, այնուհետև արդեն իսկ ջարդելով հարձակողական ավիոն ուկրաինական բանակի սկսել հակահարձակում եւ մի շարք խոշոր քաղաքներ եւ շրջաններ գրավել։ Տեսնենք։ Իսկ Ռուսաստանում բացվեց Բանակ 2023 ֆորումը, որը մի քանի օր կտևի օգոստոսի 14-ից 20-ը եւ այնտեղ կցուցադրվի նոր տեխնիկա ռուսական, որոնք շատ էֆեկտիվորեն իրենց ցույց տվեցին ուկրաինական պատերազմում։ Իմիջալոց մոտ 69-70 արտասահմանյան պատվիրակություն այցելելու այնտեղ, որոնցից 29 ղեկավարելու են պաշտպանության նախարարներն ու շտաբի պետերը։ Սա իվս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ անկախ ամեն ինչից զենքի շուկան անկախ պատերազմներից ամենադինամիկ զարգացող շուկաներից մեկն է։ Առավել եւս, երբ որ այդ զենքը փորձարկվում է ռազմադաշտում։ Այսպիսին էին թանկագին բարեկամներ մի շարք կարևոր զարգացումներ, կշարունակենք հետևել եւ ներկայացնել ձեզ։ Պինդեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։